Seks – lielākais dēmons ellē. Ja cilvēkus izņemtu no pasaules, varētu redzēt, ka visa radība, zvaigznes, mēnes, augi, dzīvnieki, viss ir pilnīgi tādi, kādi ir. Dzīvībai nav vajadzības tikt vērtētai vai tiesātai. Arī bez mums tā turpina būt tāda, kāda ir. Ieliekot cilvēkus atpakaļ, bet bez spējas tiesāt, tu ieraudzīsi, ka mēs esam tieši tādi paši, kā pārējā daba. Mēs neesam ne labi, ne ļauni, ne pareizi, ne nepareizi. Mēs esam tādi, kādi esam. Planētas sapnī mums ir tieksme visu notiesāt. Padarīt to labu vai sliktu, pareizu vai nepareizu, taču tas ir tāds, kāds ir, un viss. Cilvēki uzkrāja sevī zināšanas no savas ģimenes, sabiedrības un reliģijas iemācās uzskatus, morāli un likumus. Lielākā daļa Mūsu uzvedības un jūtu balstās uz šīm zināšanām. Mēs radām eņģeļus un dēmonus, un, protams, seks kļūst par varenāko dēmonu ellē. Seks ir cilvēku lielākais grēks, kaut gan viņu ķermenis ir radīts seksam. Tu esi bioloģiska, seksuāla būtne, un tas tā vienkārši ir. Tavs ķermenis ir ļoti gudrs. Visa gudrība ir gēnos, DNS. DNS nekas nav jāsaprot vai jātiesā tā vienkārši zina. Problēma nav seksā. Problēma ir tas, ka mēs manipulējam ar savām zināšanām un spriedumiem, bet patiesībā nav nekā, ko izvērtēt. Prātam ir tik grūti padoties, pieņemt visu, kā ir. Mums ir vesela kolekcija ar uzskatiem par to, kādam ir jābūt seksam, kādām ir jābūt attiecībām, bet šie priekšstati ir absolūti kroplīgi. Ellē ir dārgi jāmaksā par seksuālu saskarsmi, bet instinkts ir tik spēcīgs, ka mēs to vienalga darām. Pēc tam mēs jūtamies vainīgi, mums ir kauns, mēs dzirdam visādas tēnkas par seksu. Paskaties, ko šī sieviete dara, ak, paskaties uz to vīrieti. Mums ir gatava definīcija par to, kas ir sieviete, kas ir vīrietis un kā viņiem būtu jāuzvedas seksuālās attiecībās. Vīrieši vienmēr ir vai nu pārāk mačo vai pārāk vārgulīgi. Sievietes vienmēr ir vai nu par resnām vai par tievām. Mums ir priekšstats par to, kādai jāizskatās sievietē, lai viņu sauktu par skaistu. Ir attiecīgi jāapģērbjas, jāizveido pareizs tēls, lai būtu pavidinoša un atbilstu šim tēlam. Ja tu neietilpsti šajā priekšstatā par skaistumu, tad daudz pārliecībā, ka neesi neko vērta, ka nevienam nepatiksi. Mēs ticam tik daudziem meliem par seksu, ka nespējam to izbaudīt. Seks ir domāts dzīvniekiem. Seks ir slikts. Ir jākaunas par seksuālām izjūtām. Sapņa radītie noteikumi ir absolūti pretēji cilvēka dabai. Tava patiesā daba neatbilst šiem likumiem. Tāda tu esi vainīgs. Tu neesi tas, kam tev vajadzētu būt. Tu tiec tiesāts un padarīts par upuri. Tu esi sū, Tu sevi sodi, un tas nav taisnīgi. Tas rada brūces, kas iekaist un pildās ar emocionālu indi. Prāts spēlē šādu spēli, bet ķermenim ir viena alga, ko domā prāts. Tas vienkārši jūt seksuālu vajadzību. Noteiktos dzīves brīžos mēs nespējam atvairīt seksuālo vilinājumu. Tas ir pilnīgi normāli, tā nav problēma. Ķermenis vienmēr jūtas seksuāls, kad to kairina pieskaras, ka tas tiek vizuāli stimulēts un sajūt iespēju nodarboties ar seksu. Ķermenis var justies seksuāls un pēc pāris minūtēm vairs tā nejusties. Kad stimulācija beidzas, ķermenim zūd vajadzība pēc seksa, toties prātam gan ne. Pieņemsim, ka tu esi precējusies un uzaugusi katoļticībā. Tev ir priekšstati par to, kādam ir jābūt seksam, kas ir labi, kas slikti, kas pareizi, kas nepareizi, kas ir grēks un kas pieņemami. Tev ir jābūt precētai, lai varētu nodarboties ar seksu, ja ne, tas ir grēks. Tu esi devusi solījumu, būt uzticīga, bet kādu dienu ejot pa ielu, tu nejauši satiec kādu vīrieti. Tu jūti valdzinājumu, ķermenis jūt valdzinājumu. Tā nav problēma, jo tas nenozīmē, ka tu kaut ko uzsāksi, bet tu nevar atvairīt šo sajūtu, jo tā ir pilnīgi dabiska. Kad stimulācija pazūd, ķermenis nomierinās, bet prātam ir nepieciešams novērt, novērtēt, kā ķermenis jūtas. Prāts zina, un tā jau ir problēma. Tavs prāts zina, tu zini, bet ko tad jūs patiesībā zināt? Jūs zināt to, kam ticat. Nav svarīgi, vai tas ir labi vai slikti, pareizi vai nepareizi. Tu esi audzināts domāt, ka tas ir slikti un tūlīt pat pieņem šādu spriedumu. Tagad sākas pretrunas. Vēlāk tu domā par šo vīrieti un jau domas vien liek taviem hormoniem atkal sarosīties. Ar atmiņas palīdzību tos ķermenis it kā redz viņu atkal. Ķermenis reaģē, jo prāts par to domā. Ja prāts liktu ķermeni mierā, reakcija pazustu kā nebijusi, bet prāts atceras un zinādama, ka tas nav labi, tu sāc sevi tiesāt. Prāts apgalvo, ka tas nav pareizi un cenšas apspiest izjūtas. Uzmuni, uzmini, kas notiek, kad tu sāc apspiest savu prātu. Tu domā par to vēl vairāk, tad tu satiec šo vīrieti, un pat ja situācija ir citāda, tavs ķermenis reaģē daudz spēcīgāk. Ja pirmajā reizē tu būtu vienkārši aizmirsusi un novērtējusi, nevērtējusi, tad iespējams otro reizi viņu redzot tev nebūtu nekādas reakcijas. Tagad viņu satiekot, tev ir seksuāls izjūtas, un vadoties pēc šīm domām tu spriedi. Ak, Dievs, cik tas ir slikti, es esmu briesmīga sieviete. Tev vajadzīgs sots, tu esi vainīga, tu dodies leju pa spirāli, bet pilnīgi nepaman, nepamatoti, jo tas viss – taču eksistē tikai tavā prātā. Tas vīrietis tevi vispār nav ievērojis. Tu sāc iedomāties, kāds viņš varētu būt, un gribi viņu vēl vairāk. Lai kāda iemesla dēļ tu, tu, tu šo cilvēku satiec, tu ar viņu parunājies, un tev tas liekas brīnišķīgi. Tā kļūst par apsēstību, tas ir ļoti vilinoši, bet tu baidies. Tad tu ar viņu mīlējies, un tas ir pats lieliskākais un sliktākais vienlaicīgi. Nu, tev patiešām pienākas sots, kura kārtīga sieviete gan atļautu iekārē būt stiprākai par morāli. Kas to lai zina, kādu spēli prāts taisās spēlēt? Tev sāp, bet tu centies noliegt savas izjūtas, centies attaisnot savu darbību, lai izvairītos no sāpēm. Nu, bet droši vien mans vīrs dara tāpat. Valdzinājums kļūst aizvien stiprāks, ne jau ķermeņa dēļ, bet tāpēc, ka prāts rotaļājas. Bailes kļūst par apsēstību, un tu sāc baidīties, vai esi seksuāli pietiekami pievilcīga. Kad tu mīlējies ar šo cilvēku, tā ir lieliska pieredze. Ne tāpēc, ka viņš ir lielisks vai seks ar viņu ir lielisks, bet tāpēc, ka viss saspringums un bailes izgaist. Tev ir labi, un prāts liek domāt, ka tas ir šī vīrieša dēļ, bet tā nav patiesība. Dramatisms aug. Tā ir vienkārši garīga spēle. Tāpat nav reāla. Tā nav arī mīlestība, jo šāda veida attiecības ir ļoti postošas. Tās ir pašiznīcinošas, jo tu pati sevi sap, sāpini. Nav nozīmes, vai tavi uzskati ir labi vai slikti, pareizi vai nepareizi, bet tu tos lauzi. To, protams, vajag darīt, bet tikai kā garīgajam cīnītājam, nevis upurim. Šajā gadījumā savu pieredzi tu izmanto, lai grimtu dziļāk ellē, nevis no tās izkļūtu.